dec du jara jubileo de la Esperanta Retradio. La Esperanta Retradio jubileas. Jam passis dec du jaroi, dum ciui ciutage funcciis la Esperanta Retradio. Tio ja estas gioiga, cae inda, precipe se oni comparas tion cun aliai por Esperantai agadoi. Por efice labori por esperanto, ne necessas havi organizon, ciu, por viv tenisin, besonas dauran en fluon de mono. La exemplo de la euroro pruvas, che eblas stabile funcciigi sen interrompe dum dectu iaroi, ecch cun tri iaroi da pandemio, servon per la cun laboro, de nur tre mal multai volontuloi, en ciui regas spirito de mond vasta servemo, favore al homoi, ciui volas utiligi esperanton por pazai cae amicae celoi. La lingvo besonas, por sia crescado, qualifitan paroladon. Tio estas alt nivela parolado, lau stilo cae enhavo tion ofertas la esperanta retradio. La auscultado ofte estas defio, precipe por homoi, ciui nur antaune longe comensis lerni la lingvon. Sed ili ricevas helpon, en formo de scribita texto. Tio ja pli faciligas la comprenon. Jen formo de desuprismo, nome che la lingvo lautio crescu de supre, de alta lingua nivelo. Tio ne maximumigas la nombron de auscultantoi, set tio ja ancaune necessas, char mono en tio ne ludas rolon. Se ne estas costoi, tiam ne estas besono por dividi ilin. Tamen, ia proximume naucent ge auscultantoi ciu tage, estas bela nombro. Tiu nombro estis atingita iam antau la pandemio. Gi mal al proximume sescent dum la pandemio, cae nun de nove revenis alla antaua altezzo. Cae tio certene estas la fino de la crescado. Nun, pro la agressa milito de Russio en Ucrainio, en tiui landoi esperanto estas premsata de la perforto. Ecte ciam ec regos pazzo tie, tiam ancau esperanto povos plu cresci. Ali flanque estas tre gioiige, che en alia mondo parto, nome en Sudamerico, la agado por Esperanto havas firman bazon. Estas nun tri kunlaborantoj en Brazilo, kaj unu regula kunlaborantino en Uruguayo. Aparte inde kaj laudinde estas, ke nia cara Paolo Sergio Viana, kiu jam de dectu iaroi estas fidela kunlaboranto en Brazilo, successis instigi du junain activuloin al cun laboro en la esperanta retradio. Cai nun, ancao en Europo, pli precise en Austrio, malfermigis nova capitro de agado por la esperanta retradio. Jus nun, iuna austra activulino interviuis professoron Amri Vandel el Israelo tio estas ne nur grava pro la alt nivela contribuo tion donis professoro Vandel, sed ancau pro la perspectivo che el Austrio povos veni son articoloi en ciui audeblos tiu nova juna, virina vocio. Estas certe ancora o gravae mancoi rilate alcun laboro laulandoi, dum en Francio, Estas plei multai auscultantoi en Europa Lando, tamen mancas cun laboranto el Franzio. Cai tutte malbona estas la situatio pri Germanio. Tie estas appena auge auscultantoi, cai ne troveblas cun laboranto. Mi esperas che citiu jubilea son articolo instigos activulon en Germanio parto preni en la agado de la esperanta retradio. Cune, ni successas, cae crescigas esperanton.